Հոգեկան ու ֆիզիկական ընկճվածությունը հաղթահարել ոչ միայն հնարավոր է, այլ նաև պարտադիր է։ Բազկամարտ գրքի հեղինակը սա ասում է բարերով։ Հերոսը ցույց տալիս կյանքի պատմությամբ։ Մարտիկ ու Մարզիկ Սարգիս Ստեփանյանը 2014-ին Չեզոք գոտուց վիրավոր զինվոր դուրս բերելիս ծանր վիրավորվեց, կորցրեց երկու ոտքը, մեկ ձեռքը։ 3 վերջույթ կորցրած մարդը 3 ամսում ոտքի կանգնեց, 3 տարում դարձավ բասկամարտի աշխարհի չեմպիոն, իսկ հայոց բանակի 30-րդ տարեդարձին իր կյանքի մասին գրքի ու ֆիլմի շնորհանդեսին է եկել։ Գրքի հեղինակ ռազմական լրագրող Դավիթ Դավթյանն ասում է. «Բազմամարտը էմոցիոնալ գիրք է, առ առանց ավելորդ հուզականության։ Բասկամարտը առաջին հերթին առանց էմոցիաների գիտ է։ Համենայն դեպս մինիմալի ենք հասցրել էմոցիաները, որպեսզի մարդիկ ամենակարևոր խորհուրդները եւ ուղերձները հասկանան։ Այդ զգայուն հարցերին ավելի լուրջ մոտենալ, որպեսզի ընթերցողը դժբախտություն ապրած մարդը, դժբախտություն ապրած ընտանիքը կարողանա իր մեջ մոտիվացիայի որևէ տար գտնել։ Կարողանա տեսնել, որ կա կենթանի օրինակ, մեր կողքին ապրող, մեր օրերում ապրող մարդ, որը հաղթահարել է ամենաբար բարդ բան է եւ այսպես ասած էստաֆետը փոխանցում է այսօր մյուսներին։ Մինչ Սարգիս Ստեփանյանը հյուրերին է դիմավորում, գրքի հեղինակը պատմում է. Սարգիսը բացառիկ է, քանի որ ամենածայրահեղ վիճակից անգերազանցելի բարձունքի է հասել։ Նա ասում է, իր օրինակով է ցույց տալիս, թե ինչպես է պետք տրամադրվել կյանքի, ստացած հարվածների, ապագայի նկատմամբ։ Սարգիսի ամենակարևոր շնորը ոչ միայն չեմպիոն լինելն է, այլ նա իր հետևից տանում է մարդկանց։ 44-օրյա պատերազմի վիրավորներին, հաշմանդամություն ունեցող տղաներին հերթով այ այցելում է, զրուցում է, խնդրում է, բերում է վերականգնողական կենտրոն եւ ասում է դու պիտի քայլես, դու կարող ես քայլել։ Այս ամենը նկարագրված է գրքում։ Շնորհանդեսի հյուրերը, որոնք արդեն ձեռք են բերել այն, ժամանակ չեն կորցնում։ Մինչ գրքի հիման վրա նկարահանված ֆիլմը ոդքի կանգնիրը կմեկնարկի, դահլիճում նստածներ նարդային ընթերցում են։ Չեմ կարողանում արդեն կտրվել գրքից, որովհետև այնքան հետաքրքիր է իր ամբողջական կյանքը, որ կարծում եմ, որ նման օրինակ հերոսներով է նաև վերաիմաստավորվում մեր վաղվա օրը։ Սարգիսը ֆիլմի մեկնարկից առաջ հասցնում է եւս մեկ անգամ բարձրաձայնել այն, ինչ կյանքով է ապացուցել։ Անկախ ամեն բնույթից, անկախ դժվարություններից, անկախ վիրավորման աստիճանից, թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես, կյանքը շարունակվում է եւ պետք է լիարժեք ապրենք, արդյունավետ ապրենք։ Այլ մարդկանց ուժ տվողն իր ամենաամուր հնարանն ունի։ Կինը, երեխաները մշտապես օգնել են հաղթահարել անհաղթահարելին, Վիրավորման պահին Սարգիսը կապիտան էր, ես պիտի մայոր լինեի։ Այսպես է կինը Անահիտը որոշել, որ միայն ամուսնուց ուժեղ լինելով կկարողանա օգնել նրան։ Հաջորդ ամենամեծ օգնությունը երկու ворթիներից էր։ Սարգիսը պատմում է, երկար ժամանակ խուսափել է հանդիպումից, չի ուզել իրեն այդպես տեսնեն։ Եկան մտան սենյակ, ես ամենից ես կապտակի տվեցի, ասիուսը ապայ որտեղ չգիտեմ գնով որ կնի սխնիկ երկարի քարճանը, բայց իրոք շատ ուժեղ գտնվեցին։ Չէ ուժեր շատ-շատ ուժեր անմիջապես ինձ 360 աստիճան փոխեց ու այն որ մի փոքրիկ թունացել էի, միանգամից լցվեց ուժը։ Սարգսի համբերությունը վերակենդանացման բաժանմունքում հայտնվելուց մոտ 10 օր հետո հատեց։ Խնդրեց, որ իրեն հիվանդասենյակ տանեն։ Բժիշկը դեմ էր, պայման դրեց. եթե առանց ցավազրկման վիրակապդ փոխենք, դիմանաս, կտեղափոխենք հիվանդասենյակ։ Խոստովանում է, ամեն ինչ արեց, դիտավորյալ փոքրինչ ուժեղ ձգեց, որ դեռ վերակենդանացման բաժանմունքում պահի, բայց Սարգիսն ավելի համառ ու ուժեղ էր։ Հիվանդանոց մտնելուց 28 օր անց դուրս եկավ այնտեղից։ Դրանից մի քանի օր անց իրեն արիության մեդալ շնորհեցին։ Ուրախանալու փոխարեն վատ զգաց։ Ինչպես կարող է զինվորականը մեդալ ստանալ նստած, առանց զինվորական քայլքի պատվի առնելու ստացա, որ հաջող արկելս հանարուժանում եմ, պետք է արդեն իմ ոտքերի վրա կանգնած միջև անգամ քայլերով առաջանամ եւ զեկուցելով դաստանամ հավերժ զինվորականին։ Սարգիս Ստեփանյանը խոստումը կատարեց, արհեստական ոտքերով, բայց ամուր կանգնեց հողին։ Հաջորդ քայլը բանակ վերադառնալը, այնուհետև մարզվելն էր եւ ոչ թե պարզապես առողջ ապրելակերպի, այլ պրոֆեսիոնալ հաջողությունների համար։ Գիտեր, անգամ մի բասկով կարելի է երագույն բարձրացնել։ Արուսյակ Կապուկչյան, Ռադիո լուր